Apirilak emeretze ditu gaur ostirala eta hau berrion albistegia duzue. Berriozar irratiaren albiste emankizuna. Animatuta izan zen eh, oso Toti Martinez delezea idazlearen sola saldia berriozarko liburutegian. Atzo arriatxaldean bisitatu zuen idazle ezagunak berriozar eta irurogeita bat lagunen aitzinean itzegin zuen bere obra literarioaren inguruan. Sola saldiaren hasieran aurrei zuzendu zitzaizien eh, Martinez delezea eta minutu horien ostean helduekin itzegiteko probestu zuen. Une hoietan eh, literaturarekin izan duen historia pertsonala azaldu zuen eta ia berrogeita mar urte zituela idazten asizela aitortu zuen apostu bategatik gainera. Nafarroaren historiarekin zerikusia duten liburuei buruz mintzatuzen idazlea luze eta zabal. Lentzun dezagun eh, atzoko e, saioaren pasarte labur bat. Eh, no se trata tanto de novelar la historia, sino de crear mis propias novelas y situarlas dentro de un marco determinado, de una época determinada, en un lugar determinado. Para eso hay que conocer eh, cómo era ese lugar y cuál era la situación política, religiosa y social, porque los personajes, aunque sean de ficción, aunque me los cree yo, tendrán que andar, tendrán que hablar, tendrán que sufrir las hambres, las pestes eh, o las guerras. Y bueno, eso es lo que me obliga a estudiar historia y de paso pues a contar también la historia de los pueblos, ¿no? Pero no es ese el, el, fin de la novela, el fin de la novela suele ser otro, no precisamente contar, pero ya que va todo junto, pues ala, estupendo. Es que a mí es lo que me ha gustado siempre leer, además. Me suelen decir, ¿y por qué escribes esto? Porque me gusta, anda. Eh, no me gusta, por ejemplo, la novela negra, está la novela policíaca o como le quieras llamar, no me llama en absoluto la atención. Las novelas de amor y lujo tampoco. Eh, es que me gusta la novela histórica. Y además siempre es una buena disculpa para mí, para estudiar, porque si no es que no estudiaría. Yo que voy a saber de las guerras carlistas, pues bueno, poco. Pero si me voy a meter en una novela que va a ocurrir en una época de la Tercera Guerra Carlista o la Segunda Guerra Carlista, lógicamente tendré que saber por dónde andaban. No vaya a ser que algún personaje mío también ande por ahí. Y no puede ser que ese personaje ande por ahí y no se entere. O no, <laughs> no sé si me aclaro, ¿no? Es como si pusiera una novela en época actual, pues lógicamente la crisis tendría que estar ahí. Tendrían que estar, pues yo qué sé, pues, eh, pues lo que acaba de pasar en, en, no sé, en Boston o porque los personajes no viven aislados de su, de su, de su entorno, ¿no? Zajarraren aldeko elkartasun egunen inguruko ekimena gaur amaituko dira. Aste azkenean labargan eh, Saharako lurrialde okupatu ez egintzen proiektzioarekin eta hitzaldiarekin oso arriakasta handikoa izaten ari den eh, Sahararen aldeko ekimen honek eh, gaur esanen du agur antolatu duten zineforum batekin. Filma Euskaraz emango dute eta hitzordua arriatxaldeko zortzi terdietan izanen da kulturgunean. gunean. datorren torren hilabetean amaituko da 2000 eta garren urteko zirkulazioaren gaineko udal zerga ordaintzeko EPEA. Maiatzaren seian zehazki amaituko da 2000 eta garren urteko ibilgailuen gaineko zergaren borondatezko ordainketa egiteko EPEA. Elbideratuak ez dauden ordainagiriak ordaintzeko ondoko hiru modalitateetan egin dezakezue lakaixa edo rural kutsaren bulegoetan 0 amabi telefonora deituz edo berriozarku udalaren egoitza elektronikoan. Elbideratuak dauden dauden ordainagiriak berriz, kontu korrontean zordunduko dira zuzenean maiatzaren seitik aurrera. Antzerki emanaldia izanen da gaur entzun aretuan. Gaur apirilak emeretzi irurtzungo antzerki taldearen eh, emanaldia ikusteko aukera izanen da. Berriozarko udala kantolaturik irurtzundarrek, eh, parkatu irurtzundarren antzez lana El sueño de una de verano gaueko bederatzietan kulturgunean izanen da. Sarrera bi eurokoa da. Kolmotioan taldearen dan, dantza emanaldia. Igandean izanen da. Nafarroako gobernuak eta berriozarko udala antolaturik, dantza estena zikloaren baitan, konmozion taldearen enfoken movimiento dantza emanaldia aurkeztuko dute, igandean entzunaretoan arriatxaleko zazpi terdietan izanen da hori, eta sarrera bost eurokoa izanen da. orain kirolaz e, mintzatzeko e, eh, unea iritsi zaigu hasiko gara bihar dugun e, itzordu berezi batekin, ezoiko batekin, izan ere Nafarroko taikondo kirol jokoen finalak jokatuko da bihar berrezarko kiroldegian. Ala da, larun bat hilako gehi goizeko bederatzi terdietatik aurrera Nafarroako kirol jokoen taikondoko finala jokatuko da berriozarko kiroldegian. Mendialdea klubeko edo klubetik sailkatutako kirolariak onakoak dira, aur kategorian, irunea bat, aroa kasado, alaia urrealburu, maialen karbatxo, Alejandra Garza, Garzia, Aintzane Aroka eta Alejandro López. Kadete Maian, Leire Bujanda, Anne Zinto, Maider Bilaba, Aitor Sangu eta Daniel Karbatxo. Eta azkenik, Junior Maian, Berriozarren ordezkaritza, Iñaki Tomasen esku geldituko da. Zorteon Berriozarko parte hartzaile guziei. Eta futbol eh, itzorduekin e, eh, jarrituko dugu orain, berriozarko edo berriozar futbol elkartearen itzorduekin obe esan da, eta gizonezkoen eh, futbol azmintzatuko gara lehenik eta behin, erregional mailako taldeak lagunak izanen du aurkari igandean jokatuko dute partida arriatxaleko lauretan barainainen. Eta etxarri aranaz izango aurkari izango dutenak bigarren gazteak taldekoak izango dira berriozarren jokatuko dute bihar larun batarekin arratsaldeko lauretan. Kadeteak A taldeak Salesianos izanendu aurrez aurre larun batean goizeko 10etan Berriozarren. B taldeak ere Salesianos izango du aurrez aurre jokatu berreko e, partida goizeko 10etan Eta igandean uste dut izanen dela hori e, larun batean Berriz aurreak A taldea San Zerninen kontrariko da Eguerdiko 12 eta laurdenetan Berriozarren. Eta larun batean ere goizeko 10etan Beñozizurren Ardoiren kontra da B taldeak. Asteburu honetan ez dugu emakumezkoen futbolik izanen berriozarko bi taldeek atxeden aldia izanen dutelako, beraz e, gizonezkoen zortziko futbolera pasako gara, zortziko futbola A taldea Donesteberen eh, kontra hariko da larun batean, arriatxaleko lauretan Donesteben. Betaldea Sanzerrinekin arituko da, bihar goizeko bederatzi tardietan eh, Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Eta sortziko ze taldea mendilorriren aurkariko da larun batean goizeko amarterdietan berriozaren. Eta detaldea amigo, amigo arituko da, amigoko eskolan goizeko amaikak eta laurdenetan bihar larun batarekin. Bukatzeko futbito norgeiagokak aipatuko ditugu berriozarak ardoi ardo izanen du aurkari larun batean amaiketan zizurren. Eta betaldeak e, eguesibako e, e, arituko dira goizeko amaiketan olatzen. Eta ze taldeak azpila gaina izanen du aurkari larun batean lauretan, agriatxaleko lauretan azpila gainan. De taldea egualderekin arituko da, eguerdiko ordu batetan, baina kontuz, ez baita izanen eh, partida kiroldegian, baizik eta ilargi, ilargiko pistan, e, futbol zelaiaren ondoan eh, izan ere e, denok dakigun bezala eta lehen esan dugun bezala, larun bat goizean, kiroldegia guztiz okupaturik egongo da, hor taikondoren e, txapelketarekin. Mm, alaxe da, eta beste partida batzuk ere, pista horretan jokatuko dira, besteak beste berriozar e, san zer ninen aurka e, jokatuko duena, e, larun batean amaiketan, esan bezala, ilargi pista horretan. Efe taldeak ardoiren kontra jokatuko du, arratsaldeko lauretan, ilargi pistan. Eta ge taldeak atxeden aldia, izanen du asteburu asteburu honetan. Atxe taldeak ere etxean jokatuko du Belilargin eh, Eguerdiko Amabietan Itaroa Guarteren kontra. Eta I taldeak ardo izanen du aurkari larun batean Amabietan zizur nagusian. Jota taldea Mutilberarekin e, neurtuko da goizeko 10 Ilargin eta kataldeak taldeak Sanzerdinen kontra jokatuko du larun batean goizeko amabiak laurden gutxitan Sanzerdin eskolan. Eta azkenik L taldea, makumezko L taldea, maiurrekin arituko da, garratxaldeko lauretan, epaina hauek bai kiroldegian. Eta saskibaloiaz eh, mintzatuko gara orain, asteburu honetako itzorduak ere aipatuko ditugu, badira asko ez direnak eh, jokatuko edo e, oraindik data zehaztu gabe dagoena. senior, gizonezkoen senior kategoriako taldea, berriozar mendialdeak irole elkarteko taldeak, ez du jokatuko asteburu honetan atxeden aldia izanen duelako. Gero, badira, goizenezko juniorrak, eh, Makumezko kadeteak, aplaza, e, eh, atxeratu egin direnak, eh, badira ere, e, gizonezko minibasket e, e, minibasketek bukatu duela behin e, guztiz e, zera, e, aurtengo aurtengo zera, liga e, eta be, misto benjaminekoak ere e, antzeko, antzeko egoeran dagoena. E, Oberenaren kontra jokatuko, jokatuko du e, gizonesko pre aurrak, e, aurra taldeak e, zizurren. E, hori izango da bihar e, larun batarekin goizeko amartar dietan. Eta gizonezkoen kadete taldea eguesi barrien kontra hariko da bihar ere goizeko bederatzi terdietan olatze, olazko kiroldegian. Badago uste dut beste azken eh, partida bat eh, jokatuko dena, e, gehienak esan dugun bezala edo zehazteke daudelako edo aldia dutelako, badago beste bat esaten genuen bezala, gizonezkoen minibasket e, taldea larrea onaren kontra hariko da, baina bueno, ez hori berez atzo izan zen, oraindik ez baitakigu e, zein den bere emaitza eta dakigun bezain laster helaraziko dizuegu. Eta orain, eh, ba, horren eh, ostean, kirolak eh, aipatu ostean, eguraldiari buruz mintzatuko gara. Beno ba, temperaturak gehiago freskatuko du, hau eh, erokira, er, erokeria. Are, are gehiago. Eh, aste, honetan izaten ari garen eh, gora berako temperaturak. Freskatuko du, dexente gainera, berako jauzia handiagoa izango da. Amar, amabik gradu artean geldituko baitira termometroak. Goiz partean, e, ez egonkortasuna handiago izango da eta zaparradak botako ditu tartekak e, eh, arratsaldeak aldera e, aurrera egin atertzera egingo du eta odeitza luzare e, zublatuz joango da, zaparradak elurrere bota ditzake, mila berreun metrotik gora, beraz iparraldeko aizea bizitu egingo da eta hotza nabari izango da. Eta hoi izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian fmko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.